u njegovom kondaku. A u kondaku je sumirana poruka kanona i izumirano ono što bismo trebali da doživimo i izvučemo kao neki zaključak duhovni. U njemu obraćamo se duši svojoj, pa kažemo, dušo moja, dušo moja, ustani, što spavaš. Kraj se približuje i uplašit ćeš se. Preni se, dakle, ustani i pripadni molitveno Hristu, koji je svuda i sve ispunjava. Tako Duh Sveti preko Svetog Oca Andreja podsjeća i nas, braći i sestre, da se i nama kraj približava. Neki od nas su u mlađem uzrastu, neki u srednjem, ima vjerovatno među nama i onih u onom odmaklom životnom dobu a svima nama kraj se približava. Smrt, kako kaže prepodobni otac Teodor Studit, jedan od konstruktora e, velikoposnih bogosluženja u posnom triodu, vrlo često prisutan sa svojim izrazom, njegov izraz je zaista poseban, dubok, prost, ali snažan i jasan i istinit, pa na jednom mjestu poučavajući svoju mnogobrojnu bratiju, održavajući duhovni nivo, iako je to bratstvo bilo sabrano u mnogoljudnom gradu, Carigradu, ali znao je Sveti Java kako da zaštiti sebe i bratiju, ne zidovima, nego sjećanjem na smrt, taj zid ne može duh svijeta da probije. Oni koji su njime opasani na sigurnom su i svi bez izuzetka pripadaju jedinom pobjeditelju smrti. Jer tamo gdje se ljudi smrti sjećaju, tamo je i Hristos prisutan. Jedini pobjeditelj smrti jedini vaskrsitelj. Pa na jednom mjestu utvrđujući bratiju u tom sjećanju, kaže im da smrt ne čeka. Ona ide ka njima. A dani, naši dani, kaže, galopiraju, idu od nas. Evo vidite i ovaj dan jutro svanuo i otišao. A smrt sve bliža svakom od nas. I treba znati, braćo i sestre, da će nas ona sigurno osjetiti, dodirnuti. I kako kaže Sveti otac Andrej duhom svetim, a duh sveti zna, braćo i sestre, mnogo više od nas, ali i otkriva u crkvi, pa kaže, obraćajući se duši, a zapravo stavljajući te riječi nama u usta, da se mi svojoj duši obratimo, pa kaže, dušo moja, dušo moja, ustani, što spavaš? Kraj se približuje, i uplašit ćeš se. I zaista susret duše sa smrću je strašan, braći i sestri. Možete zamisliti kako je strašan kad je ljudska priroda i u ličnosti gospoda Isusa Hrista zadrhtala pred smrću. Nije se uplašila, ali ipak osjetila strahotu tog susreta. Istina u smrti gospodnjoj i u, njegovoj, i u njegovom vaskrsenju mi smo smrt satrovi. Ukoliko smo sjedinjeni sa njim, zato i kaže se u kondaku u produžetku, ustani što spavaš, kraj se približuje i uplašit ćeš se, nego ustavši pripadni njemu, kome? Hristu, koji je pobjedio smrt i koji je svuda i sve ispunjavao. Zato nas crkva priziva, braćo i sestre, da budemo mudri, da budemo oprezni, da budemo svjesni da se zaista kraj svima nama približava. I u tom trenutku nikome neće pomoći ni brat, ni otac, ni majka, ni žena, ni djeca, ni kumovi, ni prijatelji. Niko, braći i sese, U tom trenutku može samo gospod da pomogne. S tim što je vrlo važno i vidite crkva nas tome uči i da to podsjeća da se za Hrista vezujemo dok smo živi, sjećajući se smrti. U građenju našeg pokajanja, sjećanje na smrt, ima, braće i sestre, možemo slobodno reći, središnje mjesto. Svi sveti oci, svi sveti pokajnici i učitelji pokajanja, Uvijek su se sjećali smrti i učili svoje učenike, svoju duhovnu djecu, da se sjećaju tog velikog i neminovnog dana i susreta. A mi ne znamo kad će koga osjetiti smrt. Zato je važno da je se sjećamo koliko je danas, jer one će možda već sutra ili preko sutra, ili za 15-20 dana doći i posjetiti nekoga od nas, a mi ako se ne budemo sjedinili sa Hristom, ne samo što ćemo se uplašiti, braći i sestre, nego život bez sjećanja na smrt obično bude preispunjen e, grehovnim dijelima i onim lakim i onim teškim. A grijeh ukoliko nije omiven pokajanjem čini dušu nesposobnom za prohođenje onim podnebesnim prostorima. I njoj je na tom putu izuzetno teško po svjedočenju svetih otaca. A neke duše i ne uspiju da prođu strašna mitarstva. Zato je vrlo važno da u periodu ovog časnog posta, u tom dragocjenom periodu, razvijamo tu e, duhovnu dimenziju i koristimo to moćno duhovno asketsko sredstvo sjećanja na smrt. Treba početi a gospod će pomoći, jer ko se sjeća smrti, braći i sestre, kažu sveti oci, on e, teže griješi, a ko u tom sjećanju znapreduje, on uopšte ne griješi. I njegov život postaje duhovno mnogo kvalitetniji, za razliku od onih koji se smrti ne sjećaju i kao takvi raspadaju se u lažnom življenju preispunjenom sujete, obmane i grijeha. Zato ovaj kondak dobro zapamtimo, jer to nije pjesnički izraz, to nije projava emocije jednog čovjeka, to je projava, braće i sestre, duha svetoga, duha istine, duha očevog. To je projava duha Božijeg, duha utješitelja. Taj duh, duh sveti koji nam otkriva da ćemo umrijeti, koji nam otkriva da se smrt približava, on je tu da bi nam pomogao da kad dođe taj dan mi ne budemo ustrašeni, uplašeni, nego primivši ga u crkvi kroz sveto pokajanje, budemo hrabri, braći i sestre, i njime pomazani i utvrđeni. A Duh Sveti je Duh života, a ne smrti. Duh Sveti je Duh Oca besmrtnoga. Zato oni koji su njime pomazani i kroz njega sjedinjeni sa ocem Nebeskim, vjerom i poklonjenjem, Sinu, Očevom, lagano u miru. I oni smrt više ne doživljavaju kao neznabošci kao oni koji nisu uključeni u život crkve i kao nepokajani grešnici, nego smrt doživljavaju kao dveri koje ih uvode u život, istinski život. Ali da bismo imali takav doživljaj smrti, kad ona dođe, braći i sestre, mi već, koliko je danas, treba da je se sjećamo. I kad dođe, neće biti strašna, jer će nas upravo to sjećanje snažno i neminovno privoditi njemu, kako i kondak govori, ustani dušu i pripadni Hristu koji je svuda i sve ispunjava. Suština ovog posta jeste upravo u tome da pripadamo njemu, da se poklanjamo njemu, da od njega, braći i sese, tražimo sve što nam je potrebno, a ovaj kondak otkriva nam da je nama on potreban i potrebni od bilo koga drugog Da samo on može da nam pomogne kad dođe taj strašni dan, kad dođe smrt i smrtni čas. Zato i mi, polako, to su za mnogi od nas novi koraci, za mnogi od nas nove misli, nova osjećanja, novi put. Neki od nas nikad nisu koračali tim putem, ali bolje je da zakoračimo mi ka njemu, nego da smrt koja svakako korača ka nama zatekne nas nespremno. uplašeni. A strašno je, braće i sestre, umirati bez Hrista, dakle, strašno je i živjeti bez njega. Crkva ovim postom želi da nas nauči tome kako da živimo, da bismo mogli da umiremo sa vjerom u Vaskrsloga, a tom vjerom, braći i sestre, onaj koji živi, onaj koji umire, on će sigurno je i vaskrsnuti silom onoga u koga vjeruje. A mi u crkvi vjerujemo u vaskrsloga gospoda Isusa Hrista, ovim postom i sjećajući se smrti u ovom postu mi idemo ka cilju, ka njemu vaskrsvom. I zato osjećanje na smrt u vaskršnjem postu ima zdrav kontekst. Dakle, sjećamo se smrti da bismo dublje doživjeli vaskrsenje Hristovo i dublje osjetili i naše vaskrsenje, ali samo u zajednici svetotajinskoj blagodatnoj zajednici sa njim, jedinim koji je smrt pobjedio. Duhom svetim i mi, braćo i sestre, daj Bože da tu svijest imamo, tu vjeru zadobijemo, da bismo i život besmrtni imali još ovdje u vremenu, da bismo ga naslijedili i u blaženoj vječnost. Molitvama presvete vladičice naše bogorodice i svi sveti. Amin Bože daj. Zajednica bude i kako da bude zajednica i njega i svakog od nas pojedinačno i naravno kao što je na jednom čokotu i loza i svi grozdovi ujedinjeni, tako i u crkvi ne može biti drugačije. Zato treba da prepoznamo u ovoj liturgiji pređe osvećenih darova, jer ona to na poseban način otkriva, u potrebu gospodnju za našim dušama i za našim tijelima, pa da i mi odgovorimo na nju, braće i sestre, Gamuti ljubavlju gospodnju. Jer ako naše srce ne bude ganuto projevom ovakve ljubavi, neviđene ovakvu ljubav, ne možemo da sretnemo nigdje. Ni u porodici, nigdje u ljudima. Ovu ljubav donosi samo Sin Boži, donosi sušta ljubav i nudi je kroz svetu liturgiju. Zato kad pristupamo svetom pričešću, pa i danas, pristupimo, braće i sestre, sa sviješću da Gospod voli čovjeka, da je došao, ne danas provjerava, ne danas mjeri, nego danas spasava, a spasenje i jeste u zajednici sa njim, u svetom pričašću. Dakle, oni koji imaju potrebu za tom zajednicom sa ličnim Bogom, trojipostasnim Bogom, sa Otcem i Sinom i Svetim Duhom, neka priđu i neka se raduju. A oni koji tu potrebu još nemaju, neka se mole Gospodu da im je otkrije, jer ona postoji negdje u njima, samo je prekrivena raznim lažnim apetitima i lažnim potrebama i suvišnim, opasnim i zlim željama. Ovdje u svetom putiru, braće i sestre, mi ispunjavamo sve svoje najdublje želje. U svetom putiru mi primamo i imamo i primamo hleb naš nasušni, sve ono što čovjeku treba. Čovjek koji se sa takvom sviješću pričašćuje, on je miran i blagodaran Bogu. Budimo i mi takvi i danas, budimo takvi i u sve dane života našega, jer u svim danima života našega Gospod je sa nama kao što je i u ovom danu i u ovoj sveštenom službi.